Pirmoji Samuelio knyga, 31 skyrius. Filistinai kariavo su Izraeliu. Izraelio vyrai bėgo nuo Filistinų ir krito nužudyti ant Gilbojos kalno. Filistinai pavijo Saulių ir jo sūnus ir nužudė Jehonotaną, Abinadabą ir Malkišuvą. Vyko smarki kova prieš Saulių ir šauliai pataikė į Saulių ir jį sunkiai sužeidė. Tada Saulius tarė savo ginklanešiui, išsitrauk kardą ir juo mane perverk, kad šitie nepipjausite jį, atėję nepervertų ir neišniekintų manęs. Bet jo ginklanešys nesutiko, nes jis labai bijojo. Tada Saulius, paėmęs savo kardą, krito ant jo. Jo ginklanešys, pamatęs, kad Saulius miręs, irgi puolė ant savo kardo ir mirė kartu. Taip, mirė Saulius, jo trys sūnus, ginklanešys ir visi jo vyrai tą pačią dieną. Izraelitai, kurie gyveno anapus slėnio ir kitoje pusėje Jordano, pamatė, kad izraelitai pabėgo ir Saulis bei jo sūnus mirė, paliko miestus ir bėgo. Atėję filistinai apsigyveno juose. Kita diena filistinai atėję apiplėšti užmuštųjų rado Saulių ir jo tris sūnus žuvusius ant Gilbojos kalno. Jie nukirto jo galvą nuvilko šarvus ir nešiojo po visą Filistinų kraštą, kad praneštų apie pergalę savo stabų šventyklose ir tarp žmonių. Jie padėjo jo šarvus Astartės šventykloje, o jo lavoną pakabino prie Bet Šeano miesto sienos. Jebeš Giliado gyventojai išgirdo, ką Filistinai padarė Sauliui Pakilo jų drąsiausieji vyrai ir ėjo visą naktį. Nuėję nuėmė Sauliaus ir jo sūnų kūnus nuo bet šiano sienos, parnešė į Jebešą ir juos ten sudegino. Jų kaulus paėmė ir palaidojo po medžiu Jebeše ir jie pasninkavo septynias dienas.